més la violència. Violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. A més, amb violència en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura, més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo, jo també. també. Yo estaba Yo también Ven, ven, ven, ben, el Parlamento Ven, ven, ven, en el Parlamento Yo estaba Yo también Yo estaba Yo también El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele, te, hemos tocado. La democracia, nuestra desgracia, nuestra, desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan que pretenden que la gente se esté quieta? Vaya jeta. Vaya jeta. sí. Eh. Ven, ven, ven, en el Parlament. Ven, ven, ven, en el Parlament. ¡Yo estaba! ¡Yo también! ¡Yo estaba! ¡Yo también! Algún spray actuando, una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Ven, ven, ven, el Parlamento. Ven, ven, ven, el Parlamento. Yo estaba. Yo, también. Yo estaba. Yo, también. Qué escándalo habéis montado. Cuando afuera nada había pasado. Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao. Los, medios apuntan, la, policía dispara. Los medios apuntan. Periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices. Juntas para protestar. No nos van a hacer callar. A alguien van a señalar. Alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Ah, los Mossos en la ciudad de la justicia los violentos? ¿Quiénes son los violentos? Los de traje de chaqueta que están en el gobierno. Los que firman, patan y recortan y, nuestra vida nunca la respetan. Lo que pactan, firman y recortan y nuestra vida nunca respetan. La dura se queda sin abrigo. Pobrecita, qué frío. Qué frío. Otoño caliente y aquí está la gente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Ven, ven, ven, en el parlamento. Ven, ven, ven, el parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Ven, ven, ven, en el parlamento. Ven, ven, ven, el parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo, también. Sí, aquí, desde Radio Bronca, Roquetas, ah, ocupando los ah. micros, ocupando las ondas, las ah, calles y las plazas, sí. Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir. Sí, sí. Ven, en el Parlamento. Ven, ven, ven, a al Parlament. yo yo yo también, yo estaba, yo también. Ven, ven, natura en el ven, Ven, ven, natura en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. El Pueblo unido funciona sin partido, el pueblo organizado funciona sin Estado. El pueblo unido funciona sin partido, el pueblo organizado funciona sin Estado. Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa. Autogestión. Gerard Martín. María Job, Ana Isabel Marcos, Montserrat Tura, Joan Boada, Gisper, Fali Puig. Y Artur Paz y me dejo muchos más. Eh, eh, eh, eh, que se enteren bien los políticos, que si nos, tocan, a una, nos tocan a todas.